powołania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec pracą prawa rodzicielskie. Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus dem Heim. Ich will nimmer hier in Heim sein. in unseren Eltern. Bitte kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte. Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku, powtarzam. Bitte, bitte, Z 1939 roku bitte. Horror Jugendamtów. Dzień dobry Państwu, Marcin Gal, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, 13 grudnia 2011. Chciałem Państwu udostępnić bardzo szokujące nagranie, zakaz języka polskiego. E, rodzice zadzwonili do domu dziecka, chcieli komunikować się z córką w języku polskim. Jugendamt zabronił rozmawiania w naszym ojczystym języku. Chciałem również podkreślić, że sprawa jest rozwojowa i chciałem również podkreślić, że rodzice i dziecko mają tylko i wyłącznie polskie obywatelstwo. Zapraszam do wysłuchania rozmowy w całości. Ja, guten Tag, mein Name ist Chmielewska. Ich wollte fragen, darf ich sprechen mit Frau Scharmentke? Frau Scharmentke ist heute nicht mehr im Haus, die hat einen auswärtigen Termin. Und vielleicht mit äh, anderen, das will ich wollte fragen, was passiert ist mit meiner Tochter Veronika. Äh, kleinen Augenblick, ich verbinde Sie in die Gruppe, ne? Ja, danke. Moment. Guten Tag, mein Name ist Chmielewska. Ich wollte fragen, diese richtige Betreuung für meine Tochter Veronika Chmielewska ist ab Mittwoch ähm, in dieser Gruppe. Ja. Ja, ja. Also ja, Ihre Tochter ist hier. Ja, und ich wollte fragen, wie geht es meine Tochter und wann ist möglich, wir sprechen? Ähm, wie Ihre Tochter geht, ja, so weit gut. Ja. Ähm, das gerne. Ich wollte fragen, was brauchst vielleicht und ja, auch wie geht's? Ja, na klar, das ist kein Problem. Das werde ich gesprochen mit Herrn Albrecht, das in diesem Jugendamt in Meckenheim. Und dann sagst mir, es ist nicht möglich, wenn diese vier bis sechs Wochen diese telefonischen Kontakte. Genau, genau. Ja. Nach sechs Wochen ähm, können Sie dann Kontakt aufnehmen. Und wann ist möglich, wie ich gesprochen mit Veronika? äh, sprechen? Ja. Ähm, Sie können heute mit ihr schon mal telefonieren. Okay, um wie viel Uhr das ist möglich? Ähm, jetzt ist Also, okay, wunderbar. Ja? Ja. Ähm, ich gehe mal einen ähm, ja. Und das ist noch eine Frage. Ja. Äh, wann dieser vielleicht Besuch mit meiner Tochter äh, ist möglich? Nach sechs Wochen. Bitte? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Genau. Es ist auch möglich, wie Sie schreiben alles für mich ja, per Post oder Faxen? Ja, also Sie müssen sich mit dem äh, Jugendamt nochmal in Verbindung setzen. Ja. Sie sagen, äh, Sie möchten ganz gerne Ihre Tochter jetzt äh, besuchen, weil die sechs eh, Wochen sind rum. Und Okay. Ja? Okay, danke schön. Gut, okay, dann reiche ich mal gleich weiter, ja? Okay. Cześć skarbie. Hej. Kochanie, nie mogłam wcześniej. Albrecht mi dał zły numer telefonu. Od środy próbowałam się z tobą skontaktować. Podał mi zupełnie inny numer telefonu niż był. Mama. <clears throat> Co, kochanie? Wir müssen Deutsch reden. Warum? Ja, weil no że das nicht Nein. Du? Was das gesagt? Wer? Die Erziehung Albrecht. Nein, geht nicht. Ich auch gesprochen. Ja, Mama, wir haben Angst, dass du Kai anrufst, dass er mich hier abholt. Veronika, du bist Polnisch. Und unsere äh, ja, Muttersprache ist Polnisch. Ja, dann geht nicht. Sind keine Recht. Wie andere sagst mir, geht nicht und äh, sprechen Polnisch mit meiner Tochter. Ja, das ist unglaublich. Das Bitte? Ja, ich weiß aber trotzdem darf ich kein Polnisch reden. Ich darf nur Deutsch. Mama? No? Geh bitte zum Gericht, ne? Ja, ale możesz mówić po polsku, Weronika. Nein, kann ich nicht, Bonnie, weil wenn ich Polnisch rede, dann nehmen die mir das, hin, äh, das Telefon weg. Nein, dann äh, gib mir kurz diesen Mann. Ja. Und warte an mich, ja? Bitte. Mama, warte, hör mir zu. Geh zum Gericht, nimm bitte wieder Sorgerecht. Hol mich bitte nach Hause, ja? Ich weiß, Veronika, ich rede mit dir gleich, aber gib mir kurz diesen Mann, ja? Das ist Betreuen oder wer? Ja, hallo. Ja, hallo, ich habe äh, eine Frage. Meine Tochter jetzt direkt sagt, es ist nicht möglich, wir sprechen Polnisch. Genau, ja. Oder? Warum? Man kann ja Deutsch sprechen und Sie können ja auch Deutsch sprechen. Ja, aber ich auch äh, kann nur nicht ganze Worte und was ich wollte sagen. Ja. Äh, das ist auch ein bisschen für mich schwierig, das geht nicht. Und sowieso, das ist unsere Muttersprache. Ja, Sie sind aber jetzt, äh, oder Ihre Tochter ist hier und Sie sind ja in Deutschland und... Ähm, aber das stimmt wirklich keine Rolle ich auch verstehen. Aber mein Mann äh, wollte auch sprechen mit Veronika und äh, ja, es hat Probleme mit deutscher Sprache und spricht nur Polnisch. Wie ich das jetzt höre, können sie ja äh, schon ganz gut Deutsch. Also bei den anderen Jugendlichen wird auch so verfahren. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt noch äh, zwei Minuten und weiß ich gar nicht, ob wir jetzt darüber diskutieren sprechen wollen oder ob Sie jetzt äh, lieber auch mit Ihrer Tochter telefonieren. Okay, denn ich wollte noch ein bisschen äh, mit meiner Tochter genau. sprechen, aber ich brauche auch äh, Ihren Namen, das ist besser für mich. Aha, äh, okay. Äh, ja, dass ich habe am Donnerstag auch einen Termin mit Rechtsanwalt. Ja, okay, gut. Dann gebe ich erstmal Ihre Tochter wieder, ja? Okay. Dann können Sie sich noch ein bisschen unterhalten, ja? Ja, danke. Ja, Schatz. Ja, Mama, machst du das? Ja, ich mache in diesem Moment, Veronika, viele, ja, für dich. Ich hatte auch einen Termin äh, mit unserem Rechtsanwalt, äh, auch in, am Amtsgericht. Ja. Äh, und glaub mir, dass so, äh, Entschuldigung, ich habe Nerven, dass es äh, noch nicht schon lange, wie du bleibst in diesem geschlossenen Heim hier sein Haus und nicht mit hier raus. Ich kann hier nicht mehr. Ich weiß, Veronika, für uns, dass es auch schwierig hat, ja, keine Möglichkeit, äh, in dieser letzten Mal, im Mittwoch, ins Amtsgericht, wie gehabt, Termine. Und äh, du weißt direkt, äh, Maubers Albrecht und diese anderen wiederkommen aus Jugendamt. Das weiß direkt äh, bist du in dieser Zeit zum geschlossenen Heim. Äh, aber ja, wie ich gesagt, sind auch andere Möglichkeiten. Und wie ich gesagt, geht nicht. Äh, wir sprechen nur Deutsch. Ich kann nicht mal mit dem Papa reden. Ich weiß, es ist schwierig. Aber ich das auch alles notieren, das weil ich brauche auch diesen Namen äh, für deine Betreuen. Und äh, vielleicht fragst du jetzt diesen Mann, willst du kurz mit Papa sprechen, aber Papa kann kein Deutsch. Nur am besten, das ist ja sehr schwierig. Mama, gib mal kurz Piotr. Piotr. No? Komm. Tu, tu, gdzie? Tu. Hallo. No, cześć. Cześć. Jak tam? No źle mi jest. Mów normalnie po polsku, dasz radę? Powiedziała, że jesteś źle. po polsku, tylko ja mam na głośno mówiąc. Na głośno mówiący bez wszystko A niech mają, niech sobie nagrywają ile chcą. Nas to nie interesuje. Kochanie, wyciągniemy cię Nie mają prawa za, zabronić tobie rozmowy po polsku i to, że oszukał Jugendsand. We wszystko cię Filip, bo wpieprzył. nam rozmowę. Nie, nie mogą wyłączyć. Wyłączył. Ja z nią rozmawiam teraz. Powiedz, czy jest wszystko w porządku. mogą wchodzić do ciebie tylko bez zezwolenia? Nie wiem, ale papa... Ja muszę kończyć. Nie, nie kończysz jeszcze, ja z tobą rozmawiam. Musi kończyć. Poczekaj chwilkę. Piotr, Halo? Ja... Słuchaj. Yy, masz tam jakąś szkołę już cokolwiek załatwione? Tak tutaj uszkolają mnie. Jak? Tak. Ale jaką masz szkołę? Obczurę. Hałpszurę. Czy masz przy... Tak, ale wszystkim. Weronika was brał z Po polsku Nie po polsku. Was brał z jak in diesem moment. Annex, bo Ja szkoły się... wiem, że daj Ich weiß, Weronika, es glaubt mir, dass es nur nicht lange. Powiedz. Ja, ich muss jetzt das Gespräch beenden, Mama. Nein. Weronika, teraz ja mówię. No, Czy kto ci w ogóle zakazuje tego rozmowy ze mną, że po polsku nie możesz za długo gadać? Tutaj no ogólnie nie wolno nam. No. Dlaczego nie wolno? Nie wiem, oni się boją, że wy zadzwonicie do Kaja, że Kaj mi Oni są chorzy, to jest ich choroba. Przecież oni powiedzieli, Jugend sam dokładnie wie, że ja jestem przeciwna Kajowi. I to było zaznaczone, a po drugie, Albrecht zezwolił na Kaja. To niech dzwonią do niego. Mama, Słuchaj, Okej, poczekaj. Ja? zwalnij z zazwiewacie od Szczerze nie dyskutujemy tej. Okej, Weronika, dann wir machen so. Äh, e, was, äh, was ist möglich, wie ich nochmal reden mit dir, dann ich nachfrage diesen Mann. Okay? Ja. Und äh, wie brauchst du was, weiß es nicht. Äh, ich habe keine Ahnung, was brauchst du. Dann bitte schreibst eine Liste. Ich weiß nicht möglich, wie ich rede mit dir. Dann ist besser, wie dein Betreuer hat diese Liste, okay? Ja. Ja? und y, bitte vergessen, was ich gesagt. Jak Jugensam cię zabierał? Nie. Okej? Okay? Nie. Co nie? Jest okej. Okay. Okej, okay, dann gib mi... Trzymaj się. Und gib mi diesen Mann. Okay, mach ich. Paszac. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich wollte fragen, wann es möglich wie ich nochmal telefonieren, das weil ich gefragt, was Veronika braucht. Vielleicht macht eine Liste. Ähm. Dann wir schicken ja eine Packung per Post oder DHL, egal. Am besten morgen Nachmittag nochmal. Morgen Nachmittags. Genau morgen nachmittags. Und äh, wann kommt diese Frau Scharmentke oder diese richtige Betreuung für Veronika? Kleinen Moment, ich gucke. mal. Ja. Hallo? Ja. So, ähm, morgen ähm, wäre möglich. Ähm, ja. Das ist die ähm, Frau Schubert. Frau Schubert? Genau. Schubert, ja. Und Sie könnten sich ähm, am Sonntag, wäre Telefontag, ähm, nach Ihrer Tochter mal erkundigen. Das wäre ein Bild. Ja, Sonntag, äh, ja, Vormittag oder nachmittags? Nachmittag. Nachmittags. Genau. Äh, und mit Frau Schobert, das möglich wie gesprochen, morgen? Genau, genau. Und, Nachmittag. und auch nachmittags? Ja. Und äh, ich brauche noch Ihren Namen. G-R? G-E? Nee, G-R. Ja. F? F wie Frank oder? E-R. Ja. Ein E. Ja. Ein C. Ja. Und ein H. Okay. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für dieses Mal. Ja. Äh, okay, dann bis ja, morgen. Genau. Ja, danke schön. Bitte. Ja, tschüss. Ponownie Marcin Gal. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tej rozmowy. E, powiem szczerze, że poczułem się jak w III Rzeszy. Jestem zaskoczony, że Niemcy dyskryminują cały czas swoich sąsiadów. Jest to bardzo chamskie, bezczelne, e, godne potępienia. E, chciałem powiedzieć, że my jako stowarzyszenie będziemy tą sprawę monitorować. Tak jak już mówiłem, sprawa jest rozwojowa i, i, i dopiero wszystko wyjdzie na jaw e, powoli. E, tak przy okazji chciałem zaprosić na naszą stronę Państwa, na stronę naszego stowarzyszenia. To jest www.dyskryminacja-berlin.de. Do widzenia, do usłyszenia.